Azparnen, jauregiko lorategia izeneko tokian egin diote ajera karabarari atzo gauean, emazteek diote eta emazten kontrako bortizkerien kolektiboak ikimenak antolatu dituzte bertan. Maixan, emazteek diote elkartekoa da eta emazten borrokari aspalditik lotua. Emazten borrokari aspaldian lotua eta errabiatea pixkat. Bai, <laughs> Menderen mende ibilki da hola eta bogokaz bogoka irabazi ditugu hori gauza ona beti gizonen menpe nahi dugu edo ez hola da hola da ta pobrezia pobrezia da emazten eskuko eta bortizkeria ez horrek ez du deus nahi, eh? pobrezian hori nola muntatia da pobrezia hori emazken gene ondain eta gizonek emazia menpeko behar dituz eta pixkat ez badira soberakort ere zanpat eta fini eta jo, hoi beste bada eskolegian berian, hama gortez izan dira, hama bost, hilak, tratutxaren onotik, uste duzu uztela zerbait hori, eskolegian, gure hemen, kostan, badak esatzeko, eh? Zure ustez martxa horrek eh, zer alatuko du? Martxa horrek, mundu zian indi dabila martxa hori, salatzeko, pobrezia eta bortizkeria salatzeko, hagotzeko, jendia hagotzeko, eta mugi diten, mugitzeko hori da, pixka kontzientziak egitzeko, bada behar eh? gogoak nola gain dut. Aspalditik emazter mespretzioa ina da hereina, eta hesia hasia mediuetan eta kasetetan eta mentalitatean. barna gu haurek ere sartia dugu egure eh, mespretzioa. Eta hori aldatzeko gogoetan joktai behar da hasi. Eta nik uste eskuntzatik hasten da haugetak lehenik eta eta gu haureke eh, uartu zertan giren, eh, Aliz leize gezar Euskaldeko kontselaria antzen eta berik duriko emazteek legea baliatu behar dute beraien derechoak entzunarazteko. Ordean, ebe, legeak imposatu du eh, parikotasuna eta eta nik erraiten dut master behar dutela hori baliatu. Uh, batzutan ez dugu senditzen gure burua gai dugula eh, hartzeko, zenta beti atxiki gaituzte beti gizonen uh, menpean. Eta Badaki zertaz mintzon izan, eh, erraiten dutalaik ez dugula gure buruan konfiantzaik. Baina behar dugu konfiantza hartu eta badugu gure gure rola txikitzeko eta importanta da izaitea denetan. Ala Paris eta Londresen, jakin zu asko badira, euskerazko niburu zarren ondoren dira. Hor da Luciano pintzer naia, horra gure eta degula, San Krekelberg emazteek dioteko kidea, ahitua zen, karabanari egina izan den ajeraz. Abai, bada <laughs> jende? bon, gaua sobera fite etorri da, bai. baina tokia oso agosua da, bai. eta bai hain jende. diende. Abai, eh, ez onbeste uste. Simboliko ki bi intxau jondo landatu dituzte, eta jean dual de kajer emazteek diote elkarteko kide oia homen dudute.